D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í um Mikro, de Jean-Marie Nau. En neie Film iwwer de Bahá'í Glawen ass eraus, Prendre de l'élan. Grond fir dës Produktioun vu 46 Minutten ass déi néngt international Konventioun an Israel gewiescht, wou all fënnef Joer dat héchste Bahá'í Gremium demokratesch gewielt gëtt. Dir kritt dës Kassett am einfachsten iwwer de Bahá'í Zenter an der Stad a fir eis Radio Ara Nolauschterer hu mir haut zwou Videoen ze verschenken an dat op normal Videoskassett oder op DVD, CD. Dëse Film vermëttelt e Bild, wat d'Bahá'í uechter d'Welt alles maachen, wéi se sech konkret engagéieren a wat hiren Alldag ass. An Afrika, zu Sambia, geet et lass. De Chef vun vum Stamm an engem ofgeleeënen Duerf, dee bis elo d'absolut Muecht iwwert seng Awunner hat, huet sech entschloss, d'Frae mat an d'Gemengeberodung ze huelen. De Bahá'í Glawen steet fir hien am Zentrum vu sengem Liewen. En Awunner zielt, dass e muss 85 Kilometer mam Vëlo fueren, fir op d'Haaptstrooss ze kommen, fir kënnen e Bréif fortzeschécken. Am Duerf gesäit een, wéi d'Kannerklasse gehale ginn, wéi se zesumme léieren a bieden. An deenen anere 6 Deeler, vu jeeweils 7 Minutten, kritt een e kuerzen Abléck an d'Bahá'í Liewen zu Vancouver a Kanada. wéi déi perséinlech, déi perséinlech In Initiativ vum lokale Rot ënnerstëtzt gëtt, wéi d'Berodung an der Uertschaft zu enger Eenheet féiert an hiren Aktioune féiert, an hirer Visioun, gutt verstan, eng Eenheet an der Verschiddenheet. Encouragéieren heescht hei begleeden, matmaachen an derbäi sinn. An da geet et weider. Méi no bei eis, op Mantova an Italien. Do erliewe mer, wéi d'Bahá'í ganz natierlech mat den Awunner vun der Lokalitéit zesummen d'Bahá'í Schrëfte studéieren a virun allem zesumme Spaass hunn, zesumme sangen. An esou entsti vill Frëndschaften a Virurteeler ginn ofgebaut. A Malaysien gesi mer wéi d'Bahá'í Familljen hir Wunnengen opmaachen fir mat hire Frënn zesummen ze bieden a sech Zäit zur Meditatioun ze huelen. Zu Perth an Australien weist de Film mat wéi enger Begeeschterung d'ganz Gemeng sech un de Studiekreeser bedeelegt. Wéi en Afloss d'Kreativitéit duerch d'Musik op d'Verstoen vun de Bahá'í Schrëften huet. All déi, déi an dësem Film schwätzen, benotzen hir Mammesprooch, a wat se soen, gëtt dann am Film mat Ënnertitelen ageblent. Zu Cartagna a Kolumbien gesi mer d'Schafung vun enger Bahá'í Universitéit. Ugefaange vun de Kannerklassen bis hin zur Erwuessenebildung. E Konzept vun enger Erzéiung, wou den Déngscht un der Mënschheet d'Prioritéit huet. Am leschten Deel dann vum Film gesi mer zwou Uertschaften am Nepal, zu Morang a Sunsari. Mir gesinn sozio-ekonomesch Projeten an Aktioun, d'Alphabetisatioun vun de Fraen, d'Schafung vun enger Duerfbank a mir gesinn, wéi en Notzen de Mikrokredit huet. De Film hält op mat engem Gebiet mat de Kanner aus de verschiddene Regiounen. A wann Dir, léif Radio Ara-Nolauschterer, Iech gären e bëssen e bessert Bild iwwert de Bahá'í Glawe maat. An dësem Film hutt dir eng wonnerbar Geleegenheet dat ze maachen. An elo verschenke mir zwou Kassetten. Wat dir maache musst ass eis elo uruffen an zwar um 091 33 42 10, ech widderhuelen um 091 33 42 10, a mir schécken iech eng Kassett. E schéine Weekend wënscht iech äre Jean-Marie.